Hashtag Dear MOR Weekends. Dear MOR, Lakas ng loob at mahabang pag-iisip ang puhunan ko bago ko nagawang ipadala ang kwentong gusto kong i-share sa inyo. Papangunahan ko na kayo, pati na rin ang mga makakarinig ng istorya ko na hindi ito biro. Pwede niyong pagtawanan, pwede kayong mainis sa akin, maawa, o kaya naman maging inspirasyon. Pero isa lang ang masasabi ko. Isa akong lalaki na may kahinaan at nagmahal. Ako si Demetrio. Demet ang tawag ng iba. Yung iba naman, Rio, pero kapag ka-close ko, tinatawag akong Teng. Kayo na ang bahala kung anong pangalan nyo gusto kong tawagin. Magsisimula ang kwento ko kasama ang babaeng abot langit ng aking pagmamahal. Buwis buhay ang ginawa kong panliligaw at laslas pulso ang effort ko mapasagot ko lang siya. Ang babaeng tinutukoy ko ay si Katrina. Kat ang tawag ng iba. Pero kapag ka-close niya ay Ana. Mayaman sila. As in mayaman. Hindi lang basta may kaya. Kaya may pagkasosyal talaga ang babaeng pinili kong mahalin. Isa sa negosyo ng pamilya nila ang buy and sell ng mga sasakyan, kaya maraming alam si Ana pagdating sa kotse. Nakilala ko siya nang pumasok akong ahente ng kanilang mga binebenta. Maraming nagtaas ng kilay nang ligawan ko si Ana, lalo na nang sagutin niya ako. Pero wala eh. Puwera pagyayabang, siguro bukod sa may angkin akong kabaitan, kahit hindi mayaman, ay biktima siya ng angkin kong kagandahang lalaki. Ilang taon din ang binuo namin o ang binuno namin. May ilang mga pagsubok pero nalagpasan namin yon. Inalagaan ko talaga si Ana dahil hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Hanggang sa dumating ang tagpong nagdesisyon na kaming lumagay sa tahimik ang pinakahihintay ko, ang mailagay sa invitation, ang pangalan naming dalawa. Peng, Ana. Ang sarap pasahin. Ang sarap pakinggan. Peng, Ana. Peng, Ana. Yan ang pinag-usapan naming ilalagay sa si imbitasyon para sa aming kasal. Pero bago ang kasalan, pamamanhikan muna. Ito ang tandaan mo ha. Wala mang laman ng bulsa natin. Busog na busog naman tayo sa pagmamahal. Tsaka kita mo naman anak. Kung itsura lang din ng pag-uusapan eh. Nagmumura ang natin. Puhunan natin yan. Diyan pa lang, yamado na tayo eh. Napakalaki ng bahay dito ah. Saan ba babanda yung kanaana? Uh, ah, sa susunod na pagliko ho, uh, ah, ay Manong, Paglagpas po ng poste, kanan ho tayo. Dagdag na lang ho sa metro ah. Sabi niyo ho kasi bungad lang eh. Hihingi ka ng dagdag eh. Yung aircon mo nga, malakas pa hangin lumalabas sa ilong ko eh. Hayaan mo na, tay. Eh, sige manong, walang problema. Diyan na lang ho sa pangalawang bahay sa may kanan. Boss, magandang gabi. Pasabi kay Ana, kay, eh, kay Christina, nandito na si Teng, boyfriend niya. Op, op, op, oh, teka lang, teka lang. Ah, tawagan ko lang si mama. Hmm. Ah, hello, ma'am. Ah, opo, oo. Ah, bisita daw po ni Ma'am Christina. Ah, ho? Ah, boyfriend daw po eh, Boy- boyfriend daw eh. Pero, parang ayoko kong maniwala eh. Parang, Manloloko lang to eh. Nakataksi po. Eh, may kasama kong matandang lalaki. Ah, opo, opo. Ah, itsura po. Ah, may... <laughs> Maayos naman po itsura, pero hindi yung mayaman. Parang wala akong masyadong pera. Eh, teng daw po, teng. Ah, papasukin ko daw ho ba? Ah, sige po. Ah, okay po, okay po. Ah, ah, eh, sige daw, pasok daw kayo. Ah, boss. Bago kang guard na Christina. Ah, no? hindi, hindi bagong hardinero nila. Bakit? Wala, wala. Ah, pasok na kami ah. Papapasukin ko sana tong taxi. May mga dala kasi kaming pagkain para hindi na namin pitpitin. Eh, sige, Ah, buksan ko na lang yung gate. Ah, Manong, pakipasok na lang ho sa loob yung taxi para doon na namin bababa yung mga dala namin. Ay, ako. Yung dagdag ho, ah. Ano ba problema mo? Kanina ka pa angal-angal eh. Tay, ay, yan mo na. Oh, sige na, sige na. O, oh, pasok. O, oh, dahan-dahan lang yung pagpasok ng taxi ha. Ah. Baka masagi yung mga halaman ko dyan ha. Ah. Mamahalin yung mga yan. Eh, dyan na lang sa may harap ng pinto, Manong. Okay na, Manong. Eh, magkano yung patak na metro? For 22.50 ah. Teka lang ah. Magkano daw? Ano? Tay, for 22.50 daw Bigyan mo ng sakto. Dami reklamo niyan eh. Buti nga ako pumayag ako ihatid eh. kayo eh. Sasagot ka pa? Eh di sana naglagay ka ng signboard kung saan lang ang biyahe mo. Tay, tay. Yung boses niyo. Eh, loko to eh. Gusto yata humulma yung manibela sa mukha niya eh. Tatay, tama na. Um, Manong, pasensya na. oh, heto. Bale, 422.50, di ba? Mm. Eh, gawin na nating 430. Tapos, uh, ito yung 20 eh, na dagdag bale 450 lahat. Ayos ba? Yung dagdag? Ginawa na kang 450, eh, hihingi ka pa. Eh wala pa nga sa flag down yung dinagdag niyo eh. Malis ka na nga. Baka hindi ako makapagpigil. Ipalo ko sa itong bote ng soft drink sa dala namin. Tay! Tay! Eh, o sige na, Manong. Eto pa 20. Okay na yan, ah. Hoy, umalis ka na, ah. Sa, dalawa. Kapag hindi ako nakapagpigil, gagawin kitang pangalso sa gulo niyang taxi mong bulok, eh. Ay! Ba? Kalma. Eh, Manong, sige na ho. Oh. Umalis ka na. Oo, sige, ma- baka makukunat. Loko to, ah. Bumalik ka nga rito. Tay. Shhh, Nga rito, hoy! Ay, tama na. Balik ka rito! Tama na. Teng? Han? Ah, ah. What's up? What happened? Bakit sumisigaw si Tito? Eh, kasi yung sinakyan namin taxi. Isipin mo naman. Ay! Taxi kasi. Ah, okay naman na. <laughs> Ah, si Tita. Um, she's inside. Actually, kanina pa niya kayo nihintay eh. Han, I'm so excited! <laughs> Basta ha, relax kapag kausap mo na si Mommy. Alam mo naman yun kung paano magsalita. Oh, Sana nasabihan mo na rin si Tito about Mom ha. Very protective lang kasi siya since I lost my dad. Okay lang, Ana. He already, he already tell, nasabi naman na niya sa akin. So, so no worry, no worry. May dala pala kaming uh, konti natin pagsasaluhan ha. Bumuli na rin kami ng soft drinks. Uh, may yelo ba kayo? Kasi hindi na kasi malamig eh. Nagbitbit din ako ng paper plate at plastic na kutsara at tinidor para iwas abala na rin sa inyo. Pagkakain natin, tatapon na lang. May dala naman akong garbage bag dyan eh. Yung itim para doon lang natin ilalagay yung pinagkainan para hindi na rin kayo mapagod. <laughs> Naku, nag-abala pa po kayo. Ah, uh, so let's go. Pasok na po tayo sa loob. Tito Demi, meet my mom. Mommy, si Tito Demi po, father ni Teng. Uh, good evening, madam. Uh, Domeng po, pero Demi na nga lang tulad ng sabi ni Ana. Good evening. And uh, of course, si Teng, my future husband. <laughs> Good evening po, tita. Pasensya na po, medyo late na po kaming nakarating, ha? Ah. Um, uh, ano po, uh, kain po ba muna tayo? May dala po kami na pwede po natin pagsaluhan. No, let's talk. Pag-usapan na muna natin yung dahilan ng pagpunta nyo rito. Ah, maupo kayo. So, soon to be may balay. Eh. May date na kayo ng kasal? Uh, meron na po. June 1 po, this year. Saang simbahan? Y- yung malapit po sa amin, sa may kamuning po. Hindi po pwedeng gawin natin sa San Sebastian, Manila Cathedral. Maganda rin sa San Agustin Church. Ah, um, itatanong ko po kung available pa po yung date. Eh di kung wala ng June 1, yung bakante nila. Basta sa month ng June. Ah, try ko po. Gawin mo. Minsan lang yan sa buhay natin. Dapat espesyal. Lalo na para sa anak ko. Ang reception? Um, may nakausap po ako na okay po yung offer na package kasama na po yung venue. Ah, halos lima hanggang anim na po tayo po ang ulam. Fried rice at plain rice po. May, may, may soup na rin po yon at may buchi na dessert. Ah, pwede na po din samahan ng soft drinks o kaya po juice. Saan yan? Malapit lang din po halos sa may simbahan na pinagtanungan ko. Sa hotel, nagtry ka na mag-inquire? O kaya may alam ako sa may intramuros. Maganda at masarap ang pagkain. Um, magtatanong din po ako doon. Puntahan mo na agad bukas para maset mo ang schedule at magmatch sa schedule mo sa simbahan. Teng, mahalaga ang reception. Nakakahiya sa mga bisita kung hindi masarap ang pagkain at hindi komportable ang lugar. Ah, oo po. Ah, uh, uh, bala eh. Ah, mawalang, mawalang galang na, no? Pero ah, ang mahalaga naman siguro eh, maikasal ng maayos ang mga bata. Kahit simple lang siguro. Domeng, or Demi, hindi ko pinalaki ang anak ko sa simpleng buhay. Dahil espesyal ang anak ko, kaya lahat ng best, yun ang gusto kong mapunta sa kanya. Medyo sumablay lang ng kaunti dito Mommy. kay Pe. Um, sige po, tita. Tingnan ko po kung hanggang saan po yung makakaya ko. Yung kaya namin ni tatay. Kung hindi kaya ng budget nyo, willing naman ako mag-share. Gumanda lang ang kasal ng anak ko. Uh, naku, bala eh. Kami ang lalaki, kaya sagot namin to. Okay, let's see. I'm hoping for the best, but I'll also expect the worst. <gasps> Mom? Anna, I just want you to be happy. Na making super special ang wedding day mo. Mom, that day will be my most special day. Basta nandun ka. At syempre, nandun si Ting. uh, <laughs> so, balay. Uh, yaman lang din naman at may napag-usapan na. Eh, Ihain na natin yung dala namin para, para makakain na tayo. Okay. Papaayos ko na lang sa mga maids. Nagpaluto rin naman ako. Salamat po, tita. <laughs> Ah, balae, may, may yelo ba kayo? Kasi hindi na malamig yung soft drinks na dala namin eh. Yung taxi kasi na nasakyan namin, bukod sa ubod ng bagal, eh, napakainit pa ng aircon. Nakakainit talaga ng ulo. Nakakainis napakaangas pa kanina bago. Tony at Daddy Alex, yun ang eksenang hindi ko alam ang gagawin ko. Akala problemahin ko lang ay kung paano kakausapin ang mommy ni Anna. Yun pala mas malaki pa doon ang magiging isipin ko. Ang gastos na haharapin namin ni tatay dahil sa mga request ng bebyanin kong babae. Kung iisipin, tama nga naman. Dapat espesyal talaga ang araw ng kasal namin. Lalo na at lumaki ang magiging asawa ko sa hindi simpleng pamumuhay. Pero naisip ko rin na kung pipilitin kong tuparin lahat ng hinihiling ng mommy ni Ana, baka naman malubog ako sa utang at hindi agad makabawi. Kasal nga kami ng bongga, tilat naman ang mata sa gutom. At baka bawiin pa sa akin ng magiging biyanan ko ang anak niya kapag hindi naging maganda ang buhay sa akin. O baka maisipan akong hiwalayan ng babaeng pakakasalan ko. Tony at Daddy Alex, matapos ang gabing yon, para akong lutang at hindi makatulog dahil hindi ko talaga alam kung saan kamay kukuha ng malaking halaga maging magarbo lang ang kasal namin. Makalipas ang halos tatlong araw ng pagpupuyat at pagkukwenta ng mga pwedeng gastusin, sakto namang naimbitahan kami ni Ana sa kasal ng isa sa mga naging kaeskwela ko nung high school. Han, nakakatawa sila, no? Sino sila? Sila, yung mga friends mo na pinasal. Ah, <laughs> nakakatuwa talaga yung dalawang yan. Alam mo ba na sa klase dati sila yung Madalas magpatawa. Hmm? Ingay kaya ng ano mga yan. <laughs> Sila rin, yung, sila rin yung lagi napapagalitan dahil sa kadaldalan. No, what I mean is nakakatuwa sila. Simple but happy. Oh, tulad ng... Tulad ng damit nila. Look, oh, very simple. Ordinary wedding gown barong, but they look perfect. Maybe because of their smile? I don't know. Ah, alam mo bang yung wedding gown na yan, Ginamit pa yan ng nanay niya at ng ate niya. Really? Mm. Cool! May sentimental value pala. At saka yung damit ni Dave, yung lalaki. Sabi niya sa akin kanina, yung patalo daw niya, <laughs> yun daw yung ginagamit niya pang-apply dati sa trabaho, kaya bihira gamitin. <laughs> kaya hindi na raw siya bumili. Yung barong, divisoria. Eh, may libre na daw kami sa Chino nung bumili siya, kaya... Ayun, may promo, bumili. Divisoria? Yung mall na ano yun? Yung parang, yung parang numbers? Yung pangalan? Yung <laughs> ano ba yun? Hindi doon. Sa may mga pasilyo niya binili. Pasilyo? Ah, uh, yun yung mga tindahan sa loob na parang palengke na parang eskinita. Eh, parang ganun. Hmm. Mura doon. Malapit sa bilihan ng mga costumes. Ah, really? At yung singsing nila? White gold, right? Hindi. Hindi white <laughs> gold? Stainless steel yun! What? <laughs> ang pinagpilian daw nila, silver o stainless. Eh, parang mas makapal daw yung stainless, kaya yun yung kinuha nila. <laughs> Hindi mo nga alam pwede masangla kapag kinailangan mo ng pera, di ba? Come on, sinasangla yung wedding ring? As in like, sa pawn shop? Oo, sa pawn shop! Sa barkado, kaya kamag-anak, kaya mahalagang sing-sing. Hindi lang simbolo ng love yan sa isa't isa. Tagatawid pa ng pang-araw-araw nyo na buhay kapag nagipit at nangangailangan. Yun eh. Uncontrol yung season. That is so weird. I know, pero hindi weird yon. Practical lang. <laughs> Sorry. Oh. Excuse me. Busog? <laughs> yup. Okay din kasi yung food ha. Saan sila napakater? Walang catering. Walang, walang catering? Are you kidding me? <laughs> Mga kamag-anak ni Dave ang nagluto niyan. Sila-sila lang. Kinuha niyang ninong yung barangay captain nila. Eh, kaya yun. Alam mo kung ano yung sinagot. What? May piggery kasi yun. And so? Eh, ano pa ba? Nagbigay na dalawang baboy at yun yung kinatay. <laughs> Oh yung God. isa, nilichon. Yung isa, yun yung iba't ibang putahe. Oh. Galing, di ba? <laughs> Ang galing in fairness, ha? Ah. Oh, ito, ito, ito, ito. Itong reception. Ah. Oh. Property to ng barangay. Pinagamit lang talaga sa mga taga rito. Unahan nga lang sa reservation, no? Walang aircon pero kita mo naman, daming ventilador. Eh, mag magkano daw yung rent dito? Get ready for it. Uh-huh. Libre! For free? Seriously? Oh my God! Oo! Oh, oh. Kunting ayos lang. Tingnan mo naman maganda pa rin tingnan, di ba? Oh, Kunting lagay ng kurtinang puti, tapos straight paper. Kaya para mas mura, papel de hapon. <laughs> <laughs> Gagawin lang parang bulaklak, tapos ayun, no, oh, kakalat lang sa paligid. Oh, di ba, di ba, di ba, di ba? Very, mm -hmm. very creative. I know, right? Oh, wait, wait, wine toast na. Wine? Hin what? Hindi yan wine. Hindi wine? Mm -hmm. What do you mean? Soft drinks lang yan. Nagbibiro ka, di ba? Totoo! Soft drinks? Ako pa! Eh ako pa nga yung nagsalin sa bote ng wine na hiningi ni Dame doon sa bar na malapit sa kanila eh. <laughs> Oo, ay nasa tipid ha. Grabe. Oo! At kikita pa sila. Kikita pa sila? How? Money dance. Money dance? Yung nilalagyan ng pera yung damit nila while they're dancing? Aha! Pambawi gastos. <laughs> May tubo pa. Kung maraming magsasabit ng pera, o oh, di ba? Wow. am- amazing. An I know. amazing thing. I think it doesn't matter kung expensive or simple yung celebration, di ba? Mm-hmm. What matters most is you really love each other. Exactly. Babe, let's have a simple yet romantic wedding. Ako na bahala kay mommy. What do you think? Talaga? Yup, trust me. I'll talk to mom and I'll convince her na I want a simple but special and unforgettable wedding day. I, uh... <sighs> Thank you. For what? Sa pagintindi. Hmm? gusto ko rin sana talagang bigyan ka ng super special na kasal eh. Yung magarbo. Pero alam mo naman, di ba? Yeah. Actually, I saw your reaction nung nagpunta kayo ni Tito sa house. Hinihintay ko lang na mag-react ka but you just said yes and susubukan mo. Dahil gusto ko itry yung gustong mangyari ni Tita, ang mami mo. I want to prove na mahal talaga kita. No need, hon. You proved it the moment na you asked me to marry you. I love you so much. Mas mahal kita. Yes! Yes! Kiss na! Uy, kiss daw oh. Ano ka ba? Hindi tayo. Ay! Sabayan na natin. Isa lang naman. Isa lang ha. <laughs> Tony at Daddy Alex. Sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko nang marinig ko kay Ana yung mga salitang yon. Una dahil lalo kong napatunayan na mahal talaga ako ng babaeng halos ipagdasal ko ng paluhod sa mga simbahan, sagutin lang ako. At pangalawa, biglang gumaan ang pakiramdam ko dahil laking tipid ang mangyayari sa gagawin naming kasalan. Kulang na lang maghihiyaw ako sa tuwa perfect na perfect yung timing, yung pagkakataon, yung sitwasyon. Kumbaga sa pagkain, naghain sa harap ko ng champurado na may tuyo, dinuguan na may puto, kare-kare at bagoong alamang, at ice cream na pinalaman sa tinapay. Ganon kaswabe. Galing! Wala na akong mahihiling pa sa buhay ko kahit na hindi namumutok ang bulsa ko sa pera, magkakaroon naman ako ng asawang parang kahit sa panaginip ay hindi ko inakalang magkakatotoo. Again, Tony at Daddy Alex, may itsura lang ako, pero hindi ako mayaman. Anyway, after nun, tuloy ang mga nauna kong plano. Pero sobrang paghihigpit pa rin ang sinturon ng ginawa ko kahit pa simpleng kasalan na lang ang inaasahan ng lahat. Ang mommy naman ni Ana, kahit alam kong asar at inis sa nangyari, suportado pa rin naman niya kami. At sa mismong araw ng aming kasal, Ang gwapo mo talaga, ano? Ah, naalala ko yung, yung kabataan ko. Ganyan-ganyan ang tindi ko nung ikasal kami ng nanay mo eh. Anak, big boy ka na talaga. Dati, Kinakarga lang kita, pinapaliguan, sinusuklayan, pinapalitan ng lampin, hinihugasan ng... Per- tay, tay, salamat po. Salamat po sa lahat. Sa lahat-lahat. Oh, eh, nasaan yung barong mo? Eh, nasa owner pa po, nakahanger. Mamaya na po ako magpapapalit ng damit kapag malapit na ho si Ana. Napawisan ako sa biyahe, ang init. <laughs> eh, anak, nasira din kasi yung ventilador ng sasakyan eh. Kaya eh, alangan naman na si Ana ang mag-owner, di siya na yung gumamit ng kotse na dapat arkelahin natin. Eh, teka, nasa na ba si Ana? Eh, 15 minutos na lang yung oras ng kasal niya baka hindi tayo makapagpa-picture ng mabuti dahil baka madaliin tayo dahil may kasunod kayo sa schedule na ikakasal. Kanina pa nga po ako nag-text eh. Sabi po niya, palisa daw po siya ng bahay kasama yung driver sa kainong kotse na inarkila natin. Eh, bakit hindi mo tawagan? Eh, text lang po tayo nakaregister po. Eh, ba't di ka nag-upload? Eh, yun, yung pong problema, wala na po kasi ang barya. Eh, napambili ko po ng gel at pang-ahit. Ayaw na ako suklian ah. nung inaabot ko yung buong 500, naglo-load po ako ng 30. Ay, nako naman anak. Eh, sana naman inisip mo na mahalaga at espesyal ang araw na to. Eh, sana nag-load ka man lang kahit 50 o 100. O siya, nag-load ako kanina ng 70 ha. Ah. Papasahan kita ng 30. Teka, hmm, 30. O ayan, nasend na. Teka lang po ah. Ayan, ayan na po. Okay. Eh, tawagan ko lang po tayo si Ana, ha? Ah. O siya, sige. Aasikasuin ko muna yung mga ninong at ninang at mga, yung mga abay, ha? Ah. ah, sige po. Tawagan ko na po si Ana. alam mo sa akin. Oh, bakit? Han, I'm expecting a white bridal car. White naman yan eh. Yeah, it's white. Pero, pero bakit may takip ng bond paper yung side ng car? Huh? Bond paper? Yeah! Si Manong talaga? Akala ko pipinturahan niya ng manipis na madaling mabura yung pangalan sa gilid. Ano At ang hina ng aircon, Han. I'm wearing a gown. A gown! Ang init! Ah, uh, Han, sorry. Wala kasi pumapag na arkelahin ko na pasok sa budget eh. Han, eh, tsaka bakit may plate number na nakasulat sa loob ng, ng side door? Wait, um, ka Kayod Marino, taan to? What? Taxi? Ay, oo. Oh, oh. taxi mo ko? Ah, oo, Han eh. Yan lang kasi ang pwede. Eh, wala kasing makapagpahiram sa akin. Dapat sana yung pinapagawang kotse sa talya, nakakaibigan ni tatay. Yun, maganda yun. Kaya lang, hindi na daw kahapon ang may-ari. Eh, kaya naman pala may metro dito sa loob. And eh, it's working, Hana. Gumagana yung metro. Akala ko ba na Arkila na to? Eh, bakit pinapaandar pa rin niya yung metro? Eh, kasi, Han, mahal masyado ng singil niya sa Arkila. Sabi ko, metro na lang. Tapos, kunin ano patak na metro plus 250 ako. Tingap mayo eh. <laughs> Parang sobrang pagtitipid naman, Tuhan. Buti na lang at wala pa si Mommy at biyahe pa lang from airport. For sure, hindi yun papayag na dito ako sumakay. At magagalit na naman yun. Magkakalit yun sa'yo. Sana. Hmm, sana sa kanya na lang ako sumabay. Han, I'm sorry. Do I have a choice? Wala naman eh. Eh, so, sana kayo? Eh, Um, malapit naman ah. Kaya lang, sobrang bagal itong car. Hey, ah, hey, Manong. What's up? Ma- ma'am, parang, parang ayaw kong, teka lang, ayaw kong kumamit ng brake. Teka, teka teka. What? Ah, eh. What? Han, did you hear Han? that? Nawawala daw yung brake. Oh, oh my gosh, oh my gosh. Manong? Han? Manong, ano na? Ano Tama, na? tama, Ano kapit na, kapit na. Kapit na, kapit na. Han, ano na? Teka, teka lang. Ano na, okay ka lang ba? Han! <laughs> something. Ito na na ba? Ito na ba? die. is my wedding day. Ano Han? Han? Han, ano nangyari? Han? Ana? Ana? Ana! Ana! Ano? Bakit? Kasalanan mo to. Kasalanan mo to. Sorry. Sorry. Mahal na mahal kita, Hana. Mahal na mahal kita! Ah, ma'am, okay na ma'am, okay na ma'am. Apat na bomba lang. Medyo kailangan lang bombahin yung tapak sa brake para kumagat agad eh. Oh, oh. medyo Are you sure? Kumagat. Okay naman. Oh. Ah, my na. Ay, yung phone ko. Wait, Hello? Hello? Hello, Han? Han? Han? Are you crying? Han? Hello? Ana? Han? Ana? Are, you okay? Han? Yeah. Bu buhay ka? <laughs> buhay ka? Oh! Ah! Juan. Of course I'm alive. Nagawa ng paraan ni Manong. Oh. Kaya lang, kaya lang the engine stops eh. Ayan, bumaba tuloy si Manong and he's checking the engine. Han, wait lang ah. I think, I think I'll be late. Ah. Are you okay? Yeah, oh, oh my God, oh my God, oh my God. Okay lang, Han. Okay lang. Eh, eh, take your time lang. Ah. Take your time with Manong. Basta safe kayo. Woo! God! Sorry talaga. Kung bakit pa yan nakuha ko sa sakyanan ba yan? Oh my God. oh my God. Ba? yes, yes, hon. Yes. Ano pa bang magagawa natin? Nandito na ako. Wait lang ha. Manong! Manong, matagal pa ah. ba? Ma'am, sandali lang po, ma'am. Kine-check ko lang po. Sandali lang po. Hon, I think, I think Manong needs my help. Mukhang, mukhang, mas may ano pa ako eh. Sakit sa, sa car ay, teka. Huwag ka nang bumaba ng kotse. Kaya na niya yan. No, no, no it's okay. Remember, this is our line of business. I'll take care of this, okay? Eh, eh, eh, wait, wait, wait, Yung gown mo, baka madumihan, tsaka mainitan ka lalo. Han, pawis na rin ako eh. Because the air conditioning is not working. Fuck. Wait lang ha. I'll be teka, teka. Huwag mo ibaba, huwag mo ibaba. Para naririnig ko kung ano nangyayari dyan. Para, alam mo na, para di ako masyado nag-aalala. Okay. Eh, ali naman to eh. Eh, ilalapag ko lang yung phone ha. Okay, okay. Okay, iwan ko lang yung phone ko dito. Tapos bubuksan ko lang yung windows, okay? Okay, sige Han, uli. Uh, okay, uh, I love you. And sorry, sorry ulit. It's okay. I love you more. Sandali lang to, okay? Eh, kasi ma'am ito eh, oh, parang, parang ayaw umakit ng gasolina eh, oh. Ay, naku. Okay, ako na. Ako naman, okay? Hindi, ako na. Manong, kasi, Manong, sige na. Pasok na sa loob ng car. And when I say start, start na lang, okay? sure po kayo? Yeah. Sige po, sige po. Oh, kapag ah, sinabi ko po na start, pakistart na lang, Manong, ha? Sige po, ma'am. Ayusin mo, Manong, ha? Don't be social, nga. Sige po, eh, start na po. Wait lang, wait lang, Manong. Atat. Ano na? Ay, nasiraan po sila tay. Naayos pa po yung sasakyan. Bakit kasi yan pa ang kinuha mong taxi? Hindi ka pa ba nadala? Di ba ganda yung ginamit natin nung namanhikan tayo? Eh, tay, siya lang yung pumayag sa budget Uy, eh. alam na. Buti nga po at kinalimutan niya yung nangyari dahil inaway niyo siya dati. Kaya bang ayusin yan? Baka kailangan na sunduin na ng owner si Ana kung nasaan man sila. Eh, kaya naman daw po, tay. Ano? Game na? Pagka sinabi ko na start, start ha? Sige po, ah, Sige po, sige Alright, po. ready Manong? Kapag ka sinabi ko na go, start na ha? Sige po, sige po. Okay, ready, set... Ah! Ma'am! Ma'am, sorry ka. Kala ko go na eh. Ma'am! Ma'am! niya, Daddy Alex, sa isang iglap, sa isang maling start ng taxing inarkila ko, nawala ang babaeng handa kong makasama habang buhay. Nawala ang babaeng kukumpleto sana ng buhay ko. Nawala ang babaeng pinakamamahal ko. Namatay si Ana. Namatay siya dahil hindi raw pala naka-neutral at nakakambyo ang sasakyan, kaya pag-start, Umabanti ito at nabangga si Ana. Gusto kong sisihin ang driver dahil sa nangyari. Pero mas sinisisi ko ang sarili ko dahil parang ako ang naging dahilan ng aksidenteng yun. Ang masakit pa nito, Tony at Daddy Alex. Dinig na dinig ko ang lahat ng pangyayari sa cellphone, pero wala akong nagawa. Sana sinunod ko na lang si tatay na sunduin ang honor seat Ana at huwag nang pilitin pang gawin ang sinasakyan nila. Talagang nasa huli ang pagsisisi. Walang natuloy na kasalan. Hindi pa man kami nababasbasan at napag-iisang dibdib, ay biyudo na agad ako. Hindi ko man lang siya naiharap sa dambana. Hindi man lang kami nakapagpalitan ng I do at I love you. Dahil sa nangyari, halos isumpa ako ng mommy ni Ana. Abot langit ang galit sa akin ng kanilang pamilya. Ang masakit pa nito, hindi ako pinayagan man lang masilip si Ana sa huling pagkakataon. Sa sobrang pagtitipid ko, buhay ng babaeng pinangarap ko ang naging kapalit. Napakasakit. Ubod ng sakit. Aanhin ko ang kagapuhan. Kung di ko naman kasama ang babaeng, handa ko ring pag-alaya ng aking buhay. Kung naging mayaman lang siguro ko, baka hindi nangyari ang mga nangyari. Uh. 101.9, <laughs> my only radio for life. Ah, kasama niyo pa si Tony at Daddy Alex. Daddy ano? Alex, ano ba to? Ano? Hindi ko maintindihan kung malulungkot ako. Ano? I'll, I'll have, I have mixed emotions. Alam mo yun? Hindi ka ba na, na, nasanay sa Dear M? Or Di ba? Lagi tayo ka dito, roller coaster. Parang paiba-iba na emosyon, parang minsan masaya. Ganun, di ba? Parang ganun yung nararamdaman ko ngayon eh. Dati kasi pag nagbabasa tayo ng mga storya, sa first half, masaya. Second half, ma- malungkot. Ito, Oo. sumaya, lumungkot. Sumaya sa isang ano yun, ha? Parang, medyo may pagka-comedy, ha? O Oo. sige, sabihin na natin may pagka-comedy. Eh, na nakakatakot doon. <laughs> Pero, namatay si Ana. Yun nga. Namatay si Ana nang dahil sa um, ayokong sisihin na dahil sa sobrang pagtitipid nitong si ah, Demetrio, 'di ba? Pero ikaw ba, meron ka na bang alam ko kasi mga lalaki pag nanliligaw, okay? Pag ano, ano yan eh, miyabang yan eh, di ba? Mm-mm. Meron, meron ka na bang lala, babaeng tinipid? Pag sa panliligaw, all out muna tayo. All out ka Pero dyan. pag sinagot ka na, medyo Oh. magme minor minor ka na ng konti. Sa anong bagay? Katulad ba um, ng ganitong pagtitipid kay ano, kay, kay Yun- yun dati, ay, pero ano, alam mo, pwede akong umabot sa ganun na. Ah. Kasi ako, nasa, alam mo, kakasal naman. Alam mo, sa kasal kasi, naniniwala ako sa simpleng kasalan. Oh, pero pati yung sasakyan? Eh, kung makakakuha tayo ng ano, package, why not? Ah, oo. Oh, <laughs> oh. may kilala nga ako na ano, may kilala nga ako kinasal eh. Nag-tricycle eh. Oh, ah, hindi, wala Cute naman akong yun, problema diba? Pero, doon. Wala naman akong problema. Kung, pero yung sa akin lang kasi, dapat yun yung numero unong mga dapat mong iintindihin na dapat sigurado ka dapat sigurado kang gumagana ng maayos, ha? Hindi Kasi na natin una, aksidente nga. Eh. Unang-una, ayaw mong malate. Okay, yun, aksidente yun na. Unang-una, ayaw mong malate sa simbahan. Yung, bago, yung bride mo. So, dapat yun sisiguraduhin mo bago yung sasakyan at wala taxi pang problema. Yun eh. Taxi yun Alam mo, ang taxi, madalas gamitin yung birang ano yun. So, tested, yun nga, pinaka-tested na sasakyan. Binibigyan tax. mo ba ng rason yung pagtitipid ni Demetrio? Hindi, hindi ko lang si, hindi, hindi ko lang si Teng kasi <laughs> tama naman yung ginawa niya eh hindi naman niya akalain na na masisira yung sasakyan. So, ah, hindi naman siya na hindi naman siya sa, aksidente sa dahil sa may ano yung sasakyan eh. Oo. Nagkaroon lang na nakakambyo 'yon. Ha? Ang galing nga, ang bilis mag-start eh. <laughs> start pa. Start, start Ito agad. Ito namang si Ana, hindi ko kinakaya ang special powers. Ano? Talagang oh, eh. siya na ang bumaba kahit Kasi nakagaw siya. Kasi nga meron siya din sa kotse. Pero alam mo, uh, nagtipid din ako ba, bandang huli. Alam mo, pang mga girlfriend na. Kasi dati nagtatrabaho. Na. Alam mo yung nagtatrabaho ka pa lang. Nagtatrabaho pa lang ako. Selduan tayo. Oo. 15 katapusan. Okay. Pagka na, na timing ng date namin na, alam mo na, paubos na yung sweldo. Tipid-tipid na yan. <laughs> alam mo ako, hindi pa naman ako nagkaroon ng... Ano, ikaw? Oh, na ikaw? magliligaw na ganyang katipid, Siyempre ha? naman, ikaw naman, Tony. Ganyang sobrang tipid, ha? Hindi Malamang pa naman. sa akin pa lang. Pero, <laughs> pero Tony, hindi kita titipirin kahit anong mangyari. Wala. Ano Oo, kahit na girlfriend na kita, hindi pa rin kita titipirin. Oo, sa helicopter. Papasakay ko sa helicopter. Para Meron ka ba nun? Ay, nako. Ano, malapit na. <laughs> Eto. Eto, sabi ni Crystal Nioda. Okay. Ah, ano sabi niya. Ha, ha, ha. Hindi ko mapigilang matawa. Mapahalakhak Tay, <laughs> baka naman matuluyan na yan. Matindi ah. Nakakatawa talaga ang eksena. Huy, wag nyo i-judge yung eksena. Nakakatawa ngayon. Meron baka ah, may twist to. Tingnan natin. tingnan na, natin. Diba? Ito, t- uh, Tony and uh, Daddy Alex, nakakatawa na ewan ang storya ngayon. Dami naman tawa daw dito habang kumakain. Ang cute ng kwento. Pero ang sad naman at namatay si Ana. Tako sana makatagpo ka ulit ng tao para sa'yo sa uli. Oh, si Sabi ni Serge. O, oh, ito naman, from Elma Oyanib. Oh. Magandang tanghali, Daddy Alex and Tony. Nakakaloka si Teng, lalo na si tatay niya. Tawa kami ng tawa ng asawa ko habang kumakain. Ang lupit din ni Ana, very down to earth. Grabe, wedding day nila. Uh, worst wedding pa raw ang kanyang nakita. Ang syunga naman ng driver na yon Namatay tuloy Oy, si kasi, Ana. <laughs> Dali, sinabi naman ni Ana yun, ang ah. syunga, wag syunga. Sabi, <laughs> sabi pa naman ni Ana, um, Manong, don't be so syunga, ha? <laughs> Yan, si Miguel Akatapag naman, sobrang nakakatawa ang, ang pisa, pero sa so, so sad naman, namatay agad yung bride. Alam mo, ngayon lang ako nakarinig ng mga comment na ganito, ha? Oh. Nakakatawa pero may namatay. Oo nga. At eh. kay Mang Doming, pasalaw naman po. yung tatay ni ano, ni Teng. Oo. Nagpasa load pa. O oh, ito, from Liu Liubov uh, Moya Hison. Nakakatawa naman yung taxi moment. Tumulo ang laway ko. Sa kakatawa? ito, <laughs> Jer- Jeremy Velasco Rakasa. Happy Halloween. Tony and Daddy Alex, grabe ang sad naman ng, ng, ano, ng, ng araw, araw ng, ng kasal, nila. nila. Grabe ka naman kuya, sobrang kuripot you naman. Gwapo ka nga, kakuripot naman. Kawawa naman si ate bride na mekaniko. Na, mekaniko pa. <laughs> From Catherine Lazatin, grabe naman yan. Tony at Daddy Alex, grabing storya nyo ngayon. Mukha ka ng gwapo. Teng, dahil sa iyo namatay ang dapat na makakasama mo habang buhay. Dahil diyan sa katipiran mo na wala patuloy sa buhay mong isang tao. At siguro, hindi siyang itinakda para sa iyo. At tulad na pinakauna ni Tony, basahin ko lang ha. Sige. Yung ating uh, mga nag ano nag, nag-comment na last 10. Mm. Iva Grace Kakay, house na nangyari but everything happens for a reason. Si Nonet Cardonas, wala namang kasalanan noon eh. Disgrasya lang talaga. Si Iconic Bolivar, God, kawawa naman si Kuya na wala yung pinakamamahal niya. Si Giselle Abuel Cueto, Daddy Alex and Tony, ganda na story tingin Ana forever. Outdoor <laughs> Vergara, nakakalungkot naman ang kwento ngayon. Si Best Liriama, uh, Daddy Alex at Tony, lahat ng nangyari sa atin mga tao may daylan. At si Christina Ramirez, Kuya, mag, huwag kang magalala, marami pa namang babae. Sa Belo Umali, magandang tanghali sa inyo, Daddy Alex at Tony. Alas, malas naman po si Kuya Teng, naman ang puso ang babae pinamamahal niya. At si Jajan, nakaka-in love. <laughs> <laughs> At Angela M. Makalintal, oh my God, good afternoon, Daddy Aris Tony. Kasidente lang talaga ang nangyari. Yan ang ano, ah, last 10 natin na nag-comment tulad ng sinabi ko, babasahin namin lahat. At mamaya, mamaya magbabasa ulit ako ng sampu mm-hmm. na last na mag, ano, mag-post ng comment sa Facebook natin. Lahat okay. po na mag-post sa Facebook natin sa MR 101.9, last 10, babasahin namin. Okay. So, mga nagtatanong, ano ba yan? Nalilito sila sa storya, Daddy Alex eh. Kung, Comedy ba yan? Akala ko ba horror? Akala ko ba drama? Nako! tingnan natin sa second part. Ano Oo. Ano na mangyayari kay Ting Nawala ang babaeng pinakamamahal niya? 'di ba? Si Ana. At papaano kaya makakabawi itong si si Teng sa well, sa dumating sa buhay niya at sabi nga niya do sa last part ng letter niya, 'di ba? Hindi siya abot langit ang galit sa kanya ng pamilya ni Ana. So, we'll find out ano na bang nangyari sa sec ano bang mangyayari sa second part ng storya. Si Teng ba ay uh, madidepress? Pwede ha? Pwede. Pwede, 'di ba? Pwede. Kasi after, di ba, after nang mawala sa yung taong pinakamamahal mo at pinlano mo ng buhay mo kasama siya, eh, ano bang susunod na mararamdaman mo? Wala. Grabe, you're gonna, you're gonna feel lost, di ba? Para kang naman. mawawala sa sarili mo. Ano ba to? Mag- ano ba to? Ano, Chap? papabagsak ba lalo ang buhay niya o Oo. ano bang gagawin niya? Di ba? Malay nyo. Diba? Comedy nung umpisa, may Oo, halong, and may there halong you ano, drama. Unpredictable tayo dito. Baka maging action. Malay nyo, wala palang kasunod. maging action. <laughs> O, action! Di ba? Musical! Kasi baka mamay nagalit siya doon sa driver. Oo, sinahanap niya. Ay, Nako, tinangga niya ng taxi na tatlong beses din. Antamayanan nyo, hang. Second part ng ating Dear MOR story ngayong hapon. Susunod na. Ang sakit naman! Kat! Hindi ko nararamdaman. Ang sakit! Grabe! Kat! Yung, yung mas masakit naman, yung parang, yung tagos na tagos talaga. Ouch! Ang sakit! Tagos na tagos. Bored ka na ba sa drama ng iba? Ito drama ng buhay. Kwento na makulay. Dear MOR Weekends with Miss M and Daddy Alex. Sabado at Linggo, 12 noon. We can give you more happy weekends sa MOR 101.9 for life. <laughs> Correct! Ganon kasakit dapat. Hashtag Dear MOR Weekends. Hashtag Dear MOR Weekends. Hashtag Dear MOR Weekends. Lumipas pa ang maraming taon. Hirap man akong bumangon dahil sa pangyayaring yon, pinilit ko. Ginawan ko ng paraan para makapag-move on. Hindi talaga madali pero wala akong choice kundi tumayo sa aking pagkakadapa at harapin ang mga darating pa sa aking buhay. Ginawa kong inspirasyon ang sakit na naramdaman ko simula nang mawala si Ana sa akin. Nagsikap ako, naghanap ng mas magandang trabaho matapos akong paalisin ng mommy ni Anna sa kanilang shop na bentahan ng sasakyan. Mahal pa rin ako ng langit dahil nakahanap agad ako ng trabaho. Pumasok akong ahente pa rin sa isang kilalang bentahan o kasa ng mga kotse. Naging maganda ang pasok ng pera dahil sunod-sunod ang mga komisyon ko dahil sa aking mga nabibentang sasakyan. Kinarir ko na talaga ang propesyon na yon. Kasabay ng pag-iipon ko ay ang pagkakaroon ko ng sasakyan. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Na-promote ako at nakapagpatayo ng bahay. At kasama ko pa rin namumuhay ang aking tatay na todo suporta pa rin sa akin. Isinantabi ko muna ang pakikipagrelasyon dahil si Ana pa rin talaga ang nasa isip at puso ko kahit ilang taon na ang lumipas. Pero sa yatang kapag pag-ibig ang kumatok sa puso, mahihirapan ng isang tao na tanggihan at hindi ito pagbuksan. Nakilala ko si Jen, simpleng babae, laking probinsya, dalagang Pilipina, mahinhin, konserbatibo, at kung iisipin, kabaligtaran lahat ni Ana at ng kanyang pamilya. Para paigsiin ang kwento ko, naging maganda o naging kami at nagpasya rin kaming lumagay sa tahimik. At katulad ng ginawa ko dati, namanhikan kami, kasama pa rin si tatay. Salamat at sinadya niyo pa talaga kami dito. Hindi ko na nga inaasahan na mamamanhikan pa kayo dito sa amin. Um, Pagpasensyahan nyo na rin itong bahay namin at ah, mahirap lang kami eh. <laughs> Nako, hindi ho yung bahay nyo sinadya namin ni tatay. Kayo ho mismo at si Jen. Gusto na ho kasi sana naming lumagay talaga sa tahimik. Kaya hinihingi ko sana ang basbas nyo sa kasal namin. Ako, iho. Wala kang magiging problema sa akin. Ang mahal nitong anak ko ay mahal ko na rin. Kung saan siya magiging masaya eh, dun siya. Sapat na rin siguro ang pagsisilbi niya sa akin mula nang mawala ang tatay niya. Sa kanay, hindi naman ibig sabihin nun na kapag nagpakasal ako, iiwan at kakalimutan ka na kayo eh. Um, pwede ho kayong tumira sa amin ni Jen. Sama-sama ho tayo nila tatay sa iisang compound. Salamat, Iho. Ano ba ang nagustuhan mo dito sa anak ko? Hindi sing dami ng pera at ari-arian mo ang meron kami. <laughs> Mahal ko ang anak nyo. Yun ho yun. Wala din pala kaming maiaambag sa kasal ninyo ha. Kaya sana ay simple na lang. Eh, nako bala eh. Wala kang aalahanin pagdating sa gastos. Kami ang lalaki kaya kami ang bahala sa lahat, di ba anak? Oho. <laughs> ang gagawin nyo lang ay ibigay ang basbas nyo sa pagpapakasal namin ni Jen. Nasa iyo na ang basbas ko. Kahit sa maliit na kapilya o simbahan lang maidaos at maiharap mo sa altar ang anak ko, okay na. <laughs> Naku po, bakit ho natin gagawin sa maliit na simbahan kung pwede naman hong sa malaki, di ba? <laughs> Minsan lang ho sa amin darating ang ganitong pangyayari kaya gusto ko maging espesyal. Tatlo ang pinagpipilian ko simbahan. Manila Cathedral ho o kaya sa San Antonio Church, sa Forbes Park, o di naman ho kaya eh sa San Agustin. Oo, oh, kahit saan kung saan nyo gusto. Yung kainan sana kung ako lang, kahit tatlong potahe ng ulam ayos na. Mairaos lang at sama-sama tayo. <laughs> Napagplanuhan ko na rin po yan. Sa hotel ko sana gustong gawin. Doon na rin ho kayo manggagaling papunta ng simbahan. Ay, ganun ba? Salamat naman. Ay, nakakahiya. Ay, maliit po na bagay. Hindi na po kailangan pag-usapan ng husto. Eh, kung may hihilingin ako, kung pwede sana eh, yung may kodakan at uh, video. Pero kung mahal yung ganun, kahit litrato lang na magkasama tayo habang nasa simbahan, okay na rin. <laughs> Yun lang ho ba? Di bale ho! Mula ho sa hotel na tutuluyan nyo, sa pagme-makeup, papuntang simbahan, reception, hanggang matapos ho lahat ho yan, pipicture at bibidyoan ko. Ay, parang pelikula. Para na tayo mga artista nun. <laughs> lahat ho kasi, ibibigay ko para kay Jen. Para sa anak ninyo. At balae ha, baka hindi mo maitanong ha. Hindi basta kotse ang sasakyan ng mga anak natin. Limousine. Uh, Pinili mo rin, iho? Ay, hindi po. <laughs> Inarkila lang po. <laughs> Excited na tuloy ako, Ting. <laughs> ako din, sobra. Ah, uh, Nay. Uh, nanay na ho bang itatawag ko sa inyo? Oo naman, anak. Ah, may iba pa po ba kayong gustong mangyari o idagdag sa napag-usapan po nating kasal namin ni Jen? Wala na. Alam mo, mairaos lang to ng maayos. Maikasal kayo, ayos na yon. Masayang masaya na ako. Pero may request sana ako eh. Aba, kahit ano po! Eh, sana, iho. Teng, mahalin mo si Jen at huwag mo siyang sasaktan at lolokohin ha. Ah, <laughs> makakaasa po kayo. Asahan niyo po yan. Ah, yaman din lamang at ah, ayos na ang lahat. Eh, pagsaluhan na natin yung dala namin pagkain. Eh, sayang baka lumamig. Jen, anak, ilabas mo yung plato natin. Naku ah, eh, pagpasensyahan nyo at plastic lang ang baso at pinggan namin ha. Wala kaming babasagin eh. Eh, naku bala eh. Maayos ang naging usapan namin para sa plano naming pagpapakasal. Maayos kaming tinanggap ng nanay ni Jen. Nakakatuwang isipin na kabaligtaran lahat ng nangyari kung ikukumpara sa pamamanhikang ginawa ko kay Ana dati. Hindi kami nakaramdam ni tatay ng pangmamata mula sa nanay ni Jen. Simple lang ang gusto nila. Pero Tony at Daddy Alex, yun na lang din kasi ang magiging pambawi ko kay Ana ang gawin ng mga bagay na hindi ko nagawa sa kanya. Kung maaga lang sigurong dumapo ang swerte sa akin, baka masaya kaming namumuhay ngayon ni Ana. Pero sabi nga ng iba, may dahilan kung bakit nangyayaring isang bagay. At siguro isa sa mga dahilan na yon ay para magsikap ako at umangat sa buhay. Nang umayo ng lahat sa plano ko, nasabi ko na naman sa sarili ko na Kumpleto na talaga ako. May magandang trabaho, may laman ng bulsa, may bahay, may mapagmahal na tatay, may biyena na sa tingin ko naman ay hindi anay ng bahay at makakasundo ko. Dagdag pa rito ang simple kong magiging asawa pero maganda na bumagay din sa aking itsura. Paiigsiin ko na ulit ang kwento ko. Natuloy ang aming kasal. Nasunod lahat ng napag-usapan. Unti-unti na rin talagang nakakabawi ang emosyon ko sa nangyaring aksidente sa araw ng dapat nakasal namin ni Ana. Talagang yun ang panibagong simula ng buhay ni Teng sa piling ni Jen. At syempre, pagkatapos ng reception, ang isa sa excited ako, ang honeymoon. biglayin. Pero sisiguraduhin ko yung susulitin natin ang gabing to. Teng, <laughs> excited ako pero natatakot ako eh. Oo, bakit ka naman natatakot? Eh, hindi ko alam. Basta umong sasaktan na... Hinding hindi. Magtiwala ka lang sa akin. Ay, teka lang. Kanina pala sa simbahan, parang may nakita akong babae na nakaupo sa harapan. Yung malapit sa atin, sino yun? Babae? Oo. Uh, anong itsura? Maganda siya eh. Mukha pa nga mayaman. Puti yung suot niya. Mukha pa nga mamahalin eh. Hmm. Sino kaya yun? Akala ko nga kilala mo. Akala ko isa siya sa mga naging kliyente mo o kaopisina mo. Eh, hindi ko napansin eh. Kinausap ka ba? Mm, hindi naman. Nakatingin lang siya sa akin. Minitian ko nga eh pero hindi naman kumibo. Yung kulang pagngiti ko. Hmm. Nakakapagtaka sino kaya yun? Sa simbahan mo lang ba nakita ko o hanggang sa reception sumama? Nakita ko rin siya sa reception eh. Nakaupo siya sa isang mesa. Yung pinareserve natin na extrang table para kung sakaling may dumating na sobra, may pwesto pa rin sila. So, wala siyang kasama dun sa table na yon? Wala. Siya lang talaga. Hindi rin kumain. Lalapitan ko sana kaya lang bigla naman ako hinatak ng mga kaibigan natin para magpa-picture. Nung pupuntahan ko na siya, Pansin mo din yun? Baka, baka ex mo yan ah. <laughs> ha? Ex? Di no. Ito kung ano-ano iniisip eh. Ah. Ang isipin ito ang espesyal na gabi para sa atin. Hmm? Bango. Hmm? Totoo pala na may amoy pinipig. Ko talaga. Bango-bango mo, baby. Bango ng leeg. Bango ng buhok mo. <laughs> Ay, ito. <laughs> Huli ko na pala yung kiliti mo eh. Oh, ayan. Titigan mo nga ako. Ayan na. Tumingin ka ng mabuti sa akin. I love you, Jen. I love you, Tang. <gasps> Ah! ah! bakit? Bakit ka sumigaw? Ah, ay, ah, ay, wala, wala. Ah, mahal na mahal kita. Sobra. Ah, ako rin. Sobra. Sobra-sobra. Talaga. Sabi mo ako mahal mo. Pero tinipid mo ko. Si sino ka? Ang bilis mo namang makalimot, Han. Okay, nalimutan mo lang talaga ako. Han, I love you. Ana? Ana? Sino Ana? Ha? Ana? Sabi mo kanina Ana. Ha? Sabi ko, Ana, Ana! Ana! Antok na ako! Baka <sighs> napagod tayo kanina. <clears throat> Siguro, mas maganda magpahinga muna tayo. Tapos ano, mamayang madaling araw na natin na ituloy para may energy. Ah, sige. Medyo napagod nga din ako eh. Tulog na tayo. Mm. <laughs> Good night. love you. Love too. Love. Yes, love. Mag-aalas tres na ng madaling araw. Aha. Uh, Oo oh, nga, no. Di ba, sabi mo, madaling araw natin itutuloy yung dapat na gagawin natin kaninang dahan-dahan? Uh, ha? Mm. Mm. Oo ba? Ready ka na ba? Kanina pa. Excited ba nga ako eh. <laughs> sure ka, ha? Oo, sabi. Mm. Mm. Love. I love you. I love you more, Han. Yeah. Ano, wala namang ganyan. Hindi mo ako namimiss? Ay, Jen, may alam ka ba? Walang lokohan ng ganyan, ha? Bakit? Hindi ka ba nagkwento kay Jen? Ba't hindi mo sinama sa kanya yung tungkol sa akin? Sa atin? Teka, ano ba? Ano ba to? Han, sana kahit malang dun sa kotse, hindi mo ko tinipid. Sana hindi naman yung taxing ginamit mong bridal car. You told me you love me. I convinced my mom na simple wedding lang. But too much naman yung ginawa mo eh. Eh, kasi naman walang wala na talaga ako nun eh. Love? Anong wala? Uh, Jen, Jen, Jen, Jen. Jen, ikaw ba yan? Ha? Huh? Ano man nangyayari sa'yo? walang-wala ka na na sinasabi mo dyan? Uh, ah, walang-wala. Walang-wala akong energy ngayon eh. Pwedeng bukas na lang kasama makalawa natin to gawin, please. Ah, sige. Tulog na lang ulit tayo. Sorry. Night. Good night, Han. Tony at Daddy Alex, hindi ko may paliwanag ang nangyari nung gabing yon. Parang lahat ng pwedeng umurong sa akin ay umurong. Hindi pa ako sigurado noon kung imahinasyon ko lang bang lahat dahil nakukonsensya pa rin ako sa nangyari kay Ana o si Ana ba talaga yung sumasapi kay Jen? O baka naman nilalaro ako ni Jen dahil nalaman na niya ang totoo. Akala ko nung gabi lang na yon mangyayari yon pero nasundan pa ng maraming beses. Sa tuwing itutuloy namin ang nauudlot naming honeymoon, biglang parang dumarating si Ana. Sa totoo lang, nakakahiyaman pero sasabihin ko na rin. Dumating ako sa tagpong itinuloy namin ni Jen ang nauunsyami naming honeymoon kahit na ang naririnig kong boses ay ang boses ni Ana nilabanan ko na lang ang takot ko. Yun nga lang, parang walang alam si Jen na nagawa na namin yon ng dahan-dahan. Weirdo na akong weirdo. Pero dumarating na rin yung tagpong aalis kami para pumunta sa ibang bansa o magbabakasyon sa ibang lugar, biglang mawawala ang passport ko. Kung hindi naman mawawala ang passport ko, uulan ng malakas. Kung hindi uulan ng malakas, mawawala ang ticket sa mismong araw ng pag-alis namin. Natatakot ako pero hindi ko naman kayang hiwalayan si Jen ng dahil sa isang bagay na mahirap ipaliwanag. Hanggang sa nagpatingin na ako sa doktor at sinabing baka nakukonsensya lang daw ako o baka iniisip ko pa rin si Ana pero alam ko sa sarili ko na totoo lahat ng naririnig at nakikita ko. Minsan, Nakukwento pa ni Jen na may kumakatok daw na babae sa pinto namin at hinahanap ako. Pero laging nakayuko o hindi man daw kaya ay nakasakay ng taxi at tinatakpan ng bibig kaya hindi niya mamukhaan. Pinagdududahan na tuloy ako ni Jen na may iba kong babae. Kaya kahit ayoko, lumapit na ako sa isang espiritista. Tao po! Tao po! San- sandali! Um, magandang gabi po. Ako ho si... Si Demetrio. Demet. Oo, teng, teng, teng. Ah, ah, ah oo, at siya naman ho si... si Jen. Siya si Jen, asawa mo. Ah, oo, gusto ko kasi sanang... Kausapin si ah. Christina. Oh, Ana na, na kasama niyo ngayon. Ho? Eh, sino si Ana? Oh, ah, siya. Tumuli muna kayo. Ay, salamat ho. Oh, maupo muna kayo, ha? Salamat po. Love, ano to? Ano ba itong pinuntahan natin, ha? Sino si Ana? Teng, hindi mo ba sinabi ang totoo kay Jen? Eh, eh, ano ba? Eh, eh, teka ho, eh, paano nyo nalaman ng mga to? Sa panaginip ko, nakita na kita. At alam ko ang nangyayari sa'yo. Simulan na natin, Teng. Maghawak kayo ng mga kamay. Jen, ipikit nyo ang mga mata nyo. Ting, ano to? Please, manag ka na lang. Ito na siya. Ito na siya. Ayan na. Ayan na. Malapit na. Malapit na. Ayan na. Ayan na. Ayan, ayan na. Jen, sorry kung naistorbo ko na kayo. Ah, S Sino ka? Si Ana. Uh, si, si Ana? Siya dapat ang mapapangasawa ko dati. Pero hindi natuloy dahil tinipid niya ako. Na-aksidente ako noon on the day of our wedding. Nawala ng braking taxi na inarakila niya as bridal car. Nahinto naman ang driver pero tumigil ang engine. So I decided to help Manong driver. But si Manong driver medyo syunga. He started the engine without my go signal. And hindi naman nakaayos ang cambio kaya nabangga ako. And since then, hindi na ako matahimik. I tried to talk to Deng, pero he's so busy. Kaya I can't get his attention until you came. Nakafocus siya sa'yo because he really loves you. And kinuha ko yung chance na sumanib sa'yo to ask him bakit niya ako sobrang tinipid. Uh, ano, sorry. Sorry talaga. Uh, te teka, hindi ko alam. Wala akong alam dito ah. You're very lucky, Chen. Bukod sa mahal na mahal ka ni Teng, hindi ka pa niya tinipid. And he gave everything to you. Yung mga hindi niya naibigay sa akin. Ana, sana naman naintindihan mo ako. Alam mo, walang-wala ako nun eh. Pero sa kagustuhan kong makasal tayo, ginawa ko ang lahat ng kaya ko. I'm sorry. I really am. Sige. Pinapatawad na kita. Pero may time siguro na dadalaw ako sa inyo, ha? Kapag na miss kita, Jen, sorry if I will use your body minsan. And may sasabihin sa itong si Teng. Ah, uh, uh, ano yun? Tungkol sa Dahan-dahan ang ginawa niyo ni Jen. Ah, wala pa kaming ginagawa dahil laging hindi natutuloy. Kasi parang lagi siyang natatakot eh. Siguro sumasanib ka sa akin kapag gagawin namin yon, no? Teng, sabihin mo na. Uh, uh, Jen? Love? Sorry, pero nagawa na natin yung dahan-dahan. Huh? Kahit nang naririnig ko yung boses ni Ana. Sorry? Kaya pala. Kaya pala hirap akong maglakad kinabukasan kasi... Kasi... Ah! Kasi nakasapi pa rin ako sa'yo, kaya parang... Mabigat ang pakiramdam ang body mo. Ana, please, patawarin mo na ako ha. Gusto na namin mamuhay ng normal ni Jen. Please. Okay. Jen, please love him the way he love you. Mahal ko yan kahit tinipid niya ako. Bye, for now. Bye. Ten! Wala na siya. Wala na si Ana. Salamat ho. Salamat. Love, sorry. Sorry, hindi ko na kinuwento dahil gusto kong magsimula ng bago nang wala nang bakas na mga nangyari sa akin dati. Tatanggapin naman kita kahit ano pa ang nangyari eh. Kahit gano'n ka kasimple. Kahit ano pa nakaraan mo. Sorry ha. Ah. Ay, ah, um, nga pala, oh, magkano ho bali yung ginawa natin ng pagkausap kay Ana? Eh, ikaw na bahala, iyo. Donasyon lang. Pero, wag naman sanang bababa ng tatlong daan. Uh, ho? Han, yaan mo na. Magbigay ka na. Magtitipid ka na naman ba? ba? Nang makausap o makapag-usap kaming tatlo nila Ana, mas gumaan ang pakiramdam at pagsasama namin bilang mag-asawa. Minsan may panahon pa rin na dumadalaw si Ana, pero hindi naman na siya nagtatagal at hindi na siya sumasanib kay Jen kapag gagawin namin ng dahan-dahan. Salamat sa inyong programa at kahit anong kwento ay nabibigyan niyo ng pagkakataon na marinig sa radyo. Maaring yung iba, nagtataka, nag-iisip, nagtataas ng kilay o hinuhusgahan ang kwento kong ito. Pero ang masasabi ko lang, may natutunan ako. Una, dapat kapag nagmahal tayo, bigay todo at hindi humihingi ng kapalit. Pangalawa, hindi lang sapat na may itsura ang tao at may pera para masabi nating kumpleto. Pangatlo, hindi masamang magtipid pero dapat nating alamin kung ano ang titipirin natin. Muli, maraming maraming salamat sa inyo. Gumagalang, Demetrio, Demet, Rio, or Teng. I Dear MOR Dahan lang, dahan lang Pwede bang umibig Pambihirang dahan-dahan yan <laughs> Dahan-dahan lang Ay, nakakaloka oh, Parang, Kita na? alam mo, ito yung At ito yung kwento na may namatay. Oo But it feels light, ha? Siyempre. Kasi naman na... Um, Parang hindi ko nga alam. Buhay pa rin naman ako? siya eh. Oh. hindi, maganda yung, alam mo, alam mo, totoong nangyari ito, pero of course, hindi naman natin pwede ikwento to as is. Talagang na ito natin ang hmm konting, hindi naman siguro gano'n na, mm uh, parang ginawa lang natin light, pero sa totoo sa na-experience ni Demetrio, nakakatakot siya na. Oo, oh, yung, yung merong parang bumabalik Oo. na kaluluwa, di ba? Oo, mahirap yun. Pero ano nga kaya ito? Um, well, sabi ni, hindi namin hinuhusgahan Demetrio, di ba? Teng, okay? Oh, Teng. Si Teng na lang. Oh, baka ako kasi, ang, ang palagay ko dito, hindi lang hindi pa siya talaga totally naka-move on dito kay Ana. Kaya nung nagmahal siya si Jen, parang ang nakikita niya pa rin si Ana pa rin si Ana pa rin. Kaya siguro nai-imagine pa rin niya yung dapat na ginawa nila ni Ana noon. Eto, kay Jen, si Jen ang nagtumutuloy o nagtutupad ng mga dapat na ginawa nila ni Ana ah, noon. Ah, sa parang in a way, merong si parang, for, for Teng me, din. Kay oo, Teng din siya. Sa akin ha, feeling ko yung imagination, medyo yung nag imagine siya na si, si Anna, si Jen. <laughs> Kaya siguro nagkaganon. <laughs> Mahirap to ha? Mm, pero okay, uh, tingnan natin yung mga reactions. Medyo matindi um, yung mga reactions na ating mga listeners, yung mga ating mga kamarkada, yung mga nakikinig dyan. Maraming natuwa, maraming natawa. Oo. At maraming nalungkot. Pero marami din pa rin naman ang sumay, masaya pa rin naman ang pakiramdam, 'di ba? Ito sabi ni Randy Castillo, nakakatuwa naman ang story nyo. Drama na, comedy pa, katatakutan pa. Tawa kami ng tawa dito sa barracks, ha? Uh, may romance pa. At ang gagaling ng mga dramatista nyo. Yung effects, tamang-tama. Ang ah. galing talaga ng MOR. Yan, si Martin <laughs> Dian ha, sa mga dramatista natin. Ito si Aloha, Bondok, Punsalan. Kayo na nakakatawa sobra yung first part. Ngayon, di ko alam kung matatawa ako, matatakot. <laughs> From Gretchen Hilardo, tawa much kami sa kwento ngayon. Grabe, nakakabaliw. Yan. <laughs> Tapos, Elisa Poncol, ganda ng kwento, nagmumulto si Ana, kawawa. Kakatawa na kakatakot. May Ana rest in peace. From Haneline Angeles, alam na boys ha, wag magtipid. <laughs> Comedy horror talaga love story nyo. Pabati naman daw sila sa Dan Fort, Si Hanny ng Muntinlupa yan. Yan, at si, ano naman, Daddy Alex at Crush kong Tony. Mm. Horror comedy ang kwento ngayon, natawa ko pero believe ako kay Kuya Ting dahil kahit na minsan na eh, nang nabigo ay patuloy pa rin siya tumayo sa pamumuhay. Aha. Congrats sa'yo Kuya and God bless sa inyong dalawa. Yan, galing yan kay Renate Tibay ng Barangay Estrella kay Intarisal. From Jennifer Bardon o Baron, naloka ako sa kwento. Grabe, sana masaya na ngayon si Kuya Demet at tahimik na si Ate Ana. <laughs> At sabi naman ni Meng o Meg Feli Inaw, hindi ako makaget o- over tawa much talaga ako. oh, sabi nga ni ako si Min, Min Estaris. Estaris. Dahan-dahan lang. <laughs> Hindi na makabubol. <laughs> Alam mo, ang dami nag-hashtag dito sa ano, sa dahan-dahan na ito ha. Kaya nga pinatugtog namin. <laughs> Yan. From Glory Bule, nakakakilig, nakakatawa at nakakatakot yung kwento ni Kuya Teng. Nice story, dear MOR. Yan. Daddy Ice, di, uh, Tony, <laughs> tawa match. Bukang bibig ni Ana yung word na tinipid. Masama talaga loob niya. O, okay, isa na lang muna. From Santi Buhay, sabi niya, ang ganda ng story sa Dear, Dear MOR, comedy horror lang ang peg. Pagtitipid, at dahan-dahan. <laughs> Hello daw sa tuwang-tuwa na si Christian Ta at yeah. kay Mary Ann. Okay. Ano, ano na? ano na sasabihin natin dito? <laughs> Ako kasi... Mukhang okay na naman si Teng. Okay eh. naman si Teng, pero yung, ang di ko lang maano, yung pabalik-balik. Si nasa, Ana. Oo, kasi in the long run, makaka-apekto sa kanila yun. Kailangan Alam mo, talaga. Feeling, feeling ko nangungulit na lang talaga si Ana eh. Kaya pero nga, ganun diba? pala, no? Nakakatuwa naman si Ana kung siya yung multo, hindi ka matatakot. Mamaya kasi pag nagkaanak si Jen, ang kinini ni Ana. <laughs> Di ako sinyo, di ba? May nangyayari sa kanila ba? Sabihin na ah, akin ang katawan na yan. Dahil sa dahan-dahan. Dahan-dahan, di ba? Kita mo, pinanghiheli. Ako, marami nakakatakot dyan. O yan, may bago na kayong tawag doon, ha? Sa pagka... Dahan-dahan. Pagising ni Ana sa um- ah, pagising ni Jen sa umaga. Mm. Ano, may nangyari ba sa ating kagabi? O sa inyo ni wala siyang Ana? alam, ano? Di ba? Ah. Pero swerte ni Teng, ha? Napambabae siya. <laughs> ng legal? Ana at Jen, pinagkasabay niya. Hanep ka, te. Sa isang banda, nainggit mo, ka doon. <laughs> Ha? ha? Sa isang banda, na inggit ka doon? Oo, oh, tindi mo, teng. Gusto mo may mumulto rin sa'yo? Hindi. Hindi mo umuwi ka sa bahay. Hindi mo na kailangan magpuyat sa gabi. Pero gusto mo ba yung feeling na may nagmumulto sa'yo? Eh, why not? eh, <laughs> Ilagyan natin ng pagkatao si Ana sa si Jen. Oh. Si Ana si Ann Curtis. Ah. si Jen si, o Angel Locsin. Hindi ka ba matutuwa sa sitwasyon mo na yan? Alam Pag mo, nag-aaway kayo sa gabi, ikaw, ayaw kita makita ngayon. Gusto I wanna, si Ana. Si Ana. <laughs> Di ba? Ang saya ng buhay mo, Teng! Halip ka, Teng! Ikaw talaga, Alex, hanggang sa ano? Titignan ko siyempre lahat ng, the bright side. Hanggang sa katatakutan. Side. Pambababae pa rin iniisip Ay na, <laughs> di ba? Saya kaya nun. Nainda mo kung okay naman na si ano, eh, si Tengen. Sabi nga niya, gumaan na yung pakiramdam niya. Walang mula gastos. nung ano. Walang gastos. Mula nung nagkausap-usap sila sa pamamagitan ng espiritista. Oo, oh, walang gastos si Teng. Oo, pero alam mo yon ah, kung ako sa'yo, Teng. <laughs> sa ata mo, hindi na magre-request si Ana, babae na si Ana, di ba? Hindi Oo. siya magre-request na bili mo ako ng gamit. Wala, multo eh. Hindi ito nga, kung ako sa'yo, itong gagawin mo ha, Teng ha. Kausapin mo pa rin si Ana. Oh, na para sa ikatatahimik din ng buhay pamilya nyo nitong si Jen na kung ano man yung namagitan sa inyo, tapos na yun eh. Wag, tuloy lang. <laughs> teng, tuloy lang, Teng. Tapos na yun. Kaya mo yan, Teng. Kausapin mo siya. Kausapin, pwede mo nga siyang kausapin ng malakas. Huwag mo na iparinig kay Jen kasi kung ano man yung, kung ano man yung pinagdaanan nyo ni Ana, alam mo yun, sa inyong dalawa na lang yun kung ano man yung unresolved issues nyo ni Ana, oh. kayong dalawa na lang, ikaw na lang magsabi, sabi mo, patahimikin mo na ako kasi In ako English, yung nandito, ha? Ah. nananatiling buhay, di ba? In English. O, oh, tsaka huwag magtitipirin ha, <laughs> ah, baka makarinig ka na naman, magtitipid ka na naman ba? <laughs> Kasi yan. Ah, Social ano. tong si Ana eh, Oo, no? Oo, lalo ngayon siguro Halloween, yung nangyari kay ano. No? Okay, pangalanan natin yung mga ano, yung mga dramatista natin. Si Ana, Walang iba kundi si Bea yon. <laughs> Ah. si DJ Bea. Boses na boses ni Bea. In fairness, ang galing ni Bea ha. Oo. Diba? At uh, si ano, um, yung taxi driver, alam ko si Edu. <laughs> Oo, oh, si Edu yon. Sino yung ano? Sino si Demet? Si Teng? Si Herrera. Si Z. Si Z Herrera. Sino si Jen? Si Jen. Si Jen, si Jem Abad. Si ah, Jem, Jem Abad. Abad. At yung tatay. Oh. Si Owen! <laughs> Ayun. yung, yung tatay na magpapaload. Palagi may ano, black, ano, garbage, ano, bag. Oo. Inulit niya yung dialogue niya, no? <laughs> Nung naman hikan ano, yung naman hikan part 1, yun oh. din yung sinabi niya naman hikan siya part 2. Okay. <laughs> Talaga to Pero alam mo na yung 2010, ha? Umak umasenso sa buhay. Tapos, mm-hmm. yung pagkukulang niya kay Ana, binawi niya kay Jen. Binuhos niya ngayon dito. Wala na tayong masama doon dahil namatay naman si Ana. Oo. So, binawi niya. Eh, Oh, tsaka hindi naman, oh, hindi niya sinadya, di ba? Hindi niya sinadya yung pagkakataon na nung panahon na yon. Mahirap pa siya, di ba? Hindi pa, hindi pa asensado sa buhay. Kaya kung gusto niyang bumawi sa pangalawang pagkakataon, hindi man sa katauhan ni Ana Oo. O, ginawa naman niya dito kay Jen. Okay? Si Ana, may you rest in peace. Oo, may <laughs> rest in peace. Tapos sa uh, Jen and Teng, sana umaba pang yung pagsasama. Oo nga. At Mas okay na yan, Jen. Ang kalaban mo ay si Ana. Multo kaysa isang babaeng buhay. <laughs> Mas mahirap yan. Hindi na uuwi yan si Teng. <laughs> yan, at sa mga may mga kwento sa inyo, nakatulad nito, oh. yan ha, ah, pwede kayong uh, pwede <laughs> sumulat. Mag-send sa amin through email, dearmor1019 at yahoo.com. At syempre, pwede rin kayong magpadala sa pamamagitan ng snail mail. Sulat kamay, dito lang. Padala nyo lang yan sa ABS-CBN. <laughs> main building ah. sa may uh, Sergeant Esguerra. Okay. Mother Ignacia. Quezon City. Oh, care of Dear Lagyan nyo lang dyan, care of Dear MOR.